Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Dear MOR, Hello sa inyo, Gwapopoy at gandang baby girl Hasmin. Sobrang idol ko kayong dalawa sa pagbibigay ng advices sa mga nagiging letter sender nyo. Parati kasing may hugot may laman ang mga sinasabi nyo kaya parati ko kayong o parati kayo nakaka-inspire ng mga listeners. At tulad din ng iba, pinangarap ko rin na maging bahagi ng programa nyo ang kwento ko. Kaya heto, sinubukan ko magpadala at nagbabakas sakaling mapili nyo ito. Alam ko kasi na marami ang makakarelate sa kwentong pag-ibig ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rachel. 19 years old, at isang college student. Popoy at Hasmin, ako yung tipo ng taong maraming gustong gawin sa buhay. Maraming pangarap na gustong abutin. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na kahit na anong mangyari, mag-aaral ako ng mabuti at hinding-hindi ko hahayaan na may bagay o kahit tao man na pwedeng magbago at sumira sa mga plano ko. Third year college ako nung maranasan kong magkaroon ng manliligaw. Dalawa sila at magkaibang magkaiba sa bawat isa. Kung ano kasi ang ikinatino at kinasipag sa pag-aaral ni Anthony, gano'n naman ang kinatamad at kinapasaway ni Ralph. Pareho ko naman silang binibigyan ng pagkakataon. Pero kung akong tatanungin, sa kanilang dalawa, meron at meron pa rin mas matimbang sa puso ko. Nagda-diet ka? Bakit pa nagkain mo ng chichirya? Isa nagugutom ako eh. Bakit ba? Ay, oo nga pala. Nag-aaya si Gail na mag-outing daw tayo sa Batangas sa weekend. Birthday niya kasi, tsaka bad niya mag-celebrate. Ano, sama ka? Mm, pag-iisipan ko. Hindi ko pa kasi tapos gawin yung chapter 3 ng thesis ko eh. Baka mamaya maghula ko sa oras. Malapit na kaya yung deadline nito. Sus! Yan ang ginagawa ng mga manliligaw mo sa kanila mo ipagawa. Bakit ko naman gagawin yun? Ano ko, abusado? Saka baka mamaya mas lalo akong bumagsak sa defense kapag sa kanila ko pinagawa. <sighs> Pero speaking of manliligaw, nag-offer naman si Anthony na tulungan ako sa thesis ko. So, bukas sabay kaming pupunta sa library para gumawa na. <gasps> Anthony na naman. O, oh, ayan ka na naman dun sa tao ah. Ano bang meron kay Anthony at talagang ayaw na ayaw mo sa kanya? Mabait naman siya. Good influence kasi matalino. Gentleman at higit sa lahat, nag-aaral ng mabuti. Ewan ko. Para kasi ng plastic-plastic mo kapag kaharap ka eh. Yung alam ano mo yun, kapag wala ka, pasaway and everything, tapos kapag nandyan ka na, mabait, ganun. Uy, hindi naman ano. Si Anthony nga ang pinakatotoong taong nakilala ko, no? Saka nararamdaman ko na talagang seryoso siya sa akin. Ah, so sinasabi mo ngayon na mas gusto mo si Anthony kaysa kay Ralph? Oo naman ano. Kinumpara mo pa si Anthony dun kay Ralph. Hindi ko nga alam kung bakit ko pinayagan manligaw yun sa akin. Bad influence. Baka mamaya kung ano-ano nang ituro nun sa akin kapag siya yung sinagot ko. Ang judgmental mo rin eh, no? Matino naman yun pagdating sa'yo eh. Ang sweet-sweet pa nga niya. Gentleman, medyo maangas nga lang pero sigurado ka naman na palaging may magtatanggol sa'yo. Hmm, tulad na lang ngayon. Ha? Huh? Hi ladies! Hi Rachel! <laughs> Ay! Hi! <laughs> may dala nga pala ako para sa'yo. Bulaklak, teddy bears, at chocolates. Ano, Gustuhan mo. Happy Valentine's! Thank you. Hmm. Ilapag mo na lang dyan sa lamesa. May sasabihin ka pa ba, ha? May gagawin pa kasi kami ni Judy. eh. Um, wala naman. Talagang hinanap lang kita sa buong campus para ibigay sa'yo yung mga yan. Uy, wow! Sweet naman nun, no? Diba, Rachel? <laughs> Oo na ano lang. <laughs> Masya, alis na ako ha. Kasi pa ako eh. Hmm. Ingat kayo pag-uwi ha. Rachel, text mo ako pag nakauwi ka ng safe ha. Okay. Hmm. Bye, ladies! OC, sino nang mas sweet ngayon? Ito eh? naman, porke nagbigay ng mga regalo, sweet na agad. Hindi doon nasusukat ng pagiging sweet ng isang tao, no? Hindi ako yung tipo ng nililigaw na dadaan sa mga regalo para lang mapatunayan lang na seryoso sila sa akin. Sa madaling salita, pinaghihirapan ako. Okay, fine. Masyado ka namang nagtataray eh. Bibilan na nga lang kita ng juice para lumamig-lamig naman yung ulo mo. Mabuti pa nga at matuwa naman ako sa'yo. Ang dami ko palang gagawin mamaya sa bahay. Makakatulog pa kaya ako sa lagay na to? Hmm. No choice rin naman ako kundi tapusin lahat ng to kung gusto kong makagraduate sa tamang oras. Oh, tumatawag sa akin? Sino naman kaya to? Si Anthony. Ano naman kailangan nito? Hello? Rachel. <coughs> oh, um, Anthony, okay ka lang ba, ha? Um, may sakit ka ba? Eh, hindi kita nakita sa school buong araw, eh. Absent ako, eh. Medyo tinatrangkaso ko sa'yo Tumawag lang talaga ako para kumustahin ka. Saka magsorry din sana ako kasi hindi man lang natalimikin ng kahit isang pirasong bulaklak ngayong Valentine's. <laughs> so, Susayaan mo na yun. Ikaw talaga. Dapat hindi mo na ako tinawagan. Sana nagpahinga ka na lang. <laughs> Ayos lang. Baka kasi kapag narinig ko ang boses mo, bigla akong gumaling eh. Hindi, <laughs> joke lang. Yun lang. Ikaw ha, puro kakalokohan. Magpagaling ka na nga dyan. Bawal magkasakit ha, malapit ng finals. Oo nga eh. Ah, siya, sige lang talaga ako para makamusta at bumati. Baka kasi isipin mo, kinalimutan na kita. Oy, hindi ah. Basta, magpagaling ka. Okay. Uh, happy Valentine's Day, Rachel. See you tomorrow. <laughs> happy Valentine's Day, Anthony. Bye. <laughs> Bye. Hmm. Yun ang totoong effort. Popoy at Hasmin, dahil sa kabaitan na pinapakita sa akin ni Anthony, mas lalong naging buo sa isip ko na siya na ang piliin ko. Gusto ko kasi na kung magkaka-boyfriend man ako, ito yung taong mag-aangat sa akin pataas. Makakasama kong mag magmarcha sa graduation at sabay naming aabutin ang mga pangarap ng isa't isa. At kung si Anthony man ang pipiliin ko, sigurado akong ganun ang mangyayari. Pero kung si Ralph naman, medyo magiging tagilid ang future ko. Wala kasi siyang ibang inatupag kundi ang magbarkada at magkating class. Baka kapag siya ang pinili ko, Baka pati buhay ko ay mawalan ng direksyon tulad ng kanya. Ay, nako, nasa na ba yung lalaking yun? Tagal-tagal dumating. Anong oras na ba, ha? Malapit na mag-umpisa yung klase ko, ah. Kapag ito hindi pa dumating within 5 minutes, lalayasan ko na tong lalaking to. Bakit pa kasi naka-off yung cellphone, eh? Hindi ko tuloy matawagan kung nasa na siya. Rachel! Ay, naku, sa wakas dumating ka rin. Bakit ba kasi ngayon ka lang? Di ba ang usapan natin 1.30? 2.05 na, oh. In 25 minutes, mag-uumpisa na yung klase ko. Eh, sorry na, sorry na. Ikinausap eh, ko pa kasi isa kong prof para doon sa iskong bagsak na subject. Eh, alam mo na, humihingi ako ng second chance. May bagsak ka na naman? Well, actually, hindi siya bagsak kasi mababa yung grades ko. Bagsak ako dahil parati akong absent. Pinaganda mo pa eh. Yun din naman yun? Hindi, hindi, hindi, hindi. Magkaiba naman kasi yung bumagsak dahil mababa ang grades na bumagsak dahil sa absent. Eh, anyway, anyway. Binigyan naman ako ng second chance eh. May pinapagawa nga lang na special project. Yan ang mahirap sa mga special project na yan eh. Kaya nagiging paisi-isi na lang yung mga estudyante na yan kasi may pa-special project. Shhh, naman ano oh, yan mo na. Babawi naman ako doon sa susunod na term. Tingnan mo, hmm, mapapasama ako sa Dean's Lister. Promise ko sa'yo yan. Shhh, ako pa? Tatamad-tamad lang ako pero kapag nagseryoso ako, uno lahat ng grades ko. Oo na lang. Ay, oo nga pala. Anong meron at gusto mo makipagkita sa akin ngayon? <sighs> May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Oh, okay. Ano yun? <clears throat> Um, alam ko at nakikita ko nag-e-effort ka talaga sa panliligaw mo sa akin. For the past six months, napatunayan mo naman sa akin na seryoso ka, na mahal mo talaga ako. Kaya lang kasi Ralph eh, narealize ko na hindi ko kayang suklian yung pagmamahal na binibigay mo sa akin. Na kahit anong gawin ko, kahit anong pilit ko sa sarili ko na gustuhin ka, wala talaga eh. I'm sorry pero hanggang dito na lang tayo. Ano? Teka, a- ah, ah, anong ibig sabihin mo ng hanggang dito na lang tayo? Sandali nga, Rachel. Pinapatigil mo ba ako ng paliligaw ko sa'yo? Oo. Ayaw na kitang paasahin sa isang bagay na wala naman talaga. Ano? bakit? Ikaw na nagsabi na, ikita mo naman lahat ng efforts ko, eh, di ba? Nararamdaman mo mahal kita. So, bakit ganito? Bakit mo pinapatigil sa panliligaw? Kasi nga, hindi kita kayang mahalin. Anong gusto mo, Ralph? Pilitin ko yung sarili ko na gustuhin ka kahit hindi naman talaga. Mas lalo lang kitang mapapaasa. Mas lalo lang kitang masasaktan. Rachel, baka nabibigla ka lang. Baka naguguluhan ka lang sa amin ni Anthony. <laughs> Huwag muna. Kaya mo muna ako mas patunayan sa'yo na mas kaya kitang mahalin kaysa sa kanya. <laughs> kaya ko naman yun eh. Bigyan mo lang ako isa pang chance. <laughs> Ano, ano, ba gusto mong baguhin ko? Baguhin ko yung sarili ko? sige, gagawin ko. Papasok ako araw-araw sa klase ko. Mag-aaral ako mabuti eh, kung gusto mo, layon ko pa yung mga lokolokong kaibigan para lang sa'yo eh. Ba, ba kasi naasiwa ka lang sa kanila kaya binabasted mo ako ngayon. Eh, kahit ano sabihin mo lang gagawin ko. Ayoko na nga, Ralph. Sinasabi ko sa'yo to kasi ayoko nang ligawan mo ko. Isang chance lang na may hinihingi ko sa'yo eh. Isa lang. Sabihin mo sa akin kung ano yung gusto mo para alam ko. Gusto mo ba maging katulad ako ni Anthony? Okay lang. Dawan mo baguhin yung sarili ko eh. Mahalin mo lang ako. ano ba inaalala mo na baka lukuhin lang kita? Yun ba yun? Hindi. Eh, ano? Kasi kung yun iniisip mo, hindi ko gagawin yun. N- nangangako ako sa puno na to na hindi hindi kita lolokohin. Magpapakatino ako para sa'yo. Rachel, Rachel, please. Tama na nga, Ralph. Ako ang nililigawan dito. Ibig sabihin, ako ang magdedesisyon kung gusto ko nang tumigil ka o hindi pa. Ako ang magtitimbang kung may pag-asa ka ba o wala. At sinasabi ko sa iyo ngayon, wala kang pag-asa sa akin. Hindi kita kayang mahalin. Kaya tama na. Uulitin ko, ha? Tama na, ayoko na, okay? Sandali lang, sandali lang, Rachel. Baka naman pwedeng pag-usapan natin to. Ano ba, Ralph? Hindi mo pa ba gets? Ayoko sa'yo. Ano bang gusto mo? Malaman mo yung totoong dahilan? Sige, sasabihin ko na. Ayoko sa'yo kasi bad influence ka. Kasi naisip ko na kung magiging tayo man, baka mapariwara yung buhay ko sa'yo. Ni hindi mo nga magawang magseryoso sa pag-aaral mo eh. At saka hindi mo ba makuha ha? Hindi tayo bagay. Kasi ako, may pangarap ako, may direksyon yung buhay ko. Eh ikaw, wala! Paisi-isi ka lang sa buhay mo. At hindi yun yung pinapangarap kong maging boyfriend. Ano? Nananahimik ka kasi na-realize mong tama ako, di ba? Binigyan na kita ng chance no na patunayan sa akin. Nakaya mo magseryoso. Alam mo, mabait ka naman, Ralph eh. Sadyang loko-loko ka lang talaga. Wala kang pakialam sa paligid mo, sa buhay mo. So aanhin ko yung kabaitan mo kung nakikita ko naman na wala akong kinabukasan sa'yo. Kaya para hindi na kita masaktan pa, tigilan mo na lang ako. Isang pangungulit mo pa sa akin. Makikita mo yung hinahanap mo. Popoy at Hasmin, pagkatapos ng pag-uusap namin yun ni Ralph, ay hindi na niya ako kinulit pa. Kaya naman kay Anthony ko na binigay ang atensyon ko. Though hindi ko pa man din siya sinasagot, ay mas naging malapit kami sa isa't isa Parati kaming magkasama kaya mas lalo ko siyang nakikilala. Mas lalo ko nang sinasabi sa sarili ko na tama nga talagang desisyon ko na mas bigyan ng pagkakataon si Anthony sa puso ko. Akala ko maayos ng lahat pero hindi pa pala. Paano naman kasi Popoy at Hasmin? Hindi yata alam ni Ralph ang salitang move on at napaka-bitter pa rin that time. Nabalitaan kasi sa best friend kong si Judy na inaway raw ni Ralph si Anthony. Ay, naku, nasa na ba yung lalaking yun? Kapag nakita ko talaga siya, umanda siya sa akin. Uy, huminahon ka nga muna dyan. Kung makapaghamon ka, eh, para namang sinuntok ni Ralph si Anthony. Sinabihan lang naman ako kung ano-ano. Sa nakakainis eh. Parang babae, hindi na lang manahimik sa isang tabi. O oh, ano, eh di natakot siya. Nakita rin kita. Kumalma ka nga, Rachel, ha? Ang OA mo mainis kay Ralph. Halika na nga, lumabas na lang tayo. mag iskandalo pa lang dito, eh. Kakausapin ko lang siya. Ikaw yung OA Hindi makikipag-usap lang ang aura mo. Para kang susugod sa gera. Halika na, Rachel. Hayaan mo na sina Anthony at Ralph. Away nila yun eh, nakikisali ka pa. Hindi. Bibigyan ko lang ng matinding sermon ang mayabang na yon. Hoy, Ralph! Tumigil ka nga sa kakatawa mo dyan. Humarap ka nga sa akin, mag-usap tayo! Hoy, Rachel, ikaw pa na yan. Anong may paglilingkod ko sa'yo, ha? Ano, ha? Talagang wala kang ideya kung bakit ako nandito sa harapan mo? Rachel, ano ka ba? Huwag ka nga mag-iskandalo dito. Napaka-OA mo ni. <sighs> hindi ba sinabi ko siyang tigilan mo na ako? Ano bang hindi mo maintindihan Don? <laughs> teka, teka. Ano na naman bang ginawa ko, ha? Wow, ang galing ha. Ang galing mong umarte, no? Talagang umaarte ka na wala kang alam sa ginawa mo. Pero since may amnesia ka, sige, ako na lang magpapaalala sa'yo ha. Anong karapatan mo para pagsabihan ng kung ano-ano si Anthony, ha? Ano yung mga sinabi mo sa kanya na kesyo lolokohin niya ako? Na hindi naman talaga siya seryoso sa akin, ha? At hindi lang yon, pinagbantaan mo pa yung tao na bubugbugin kapag niloko niya ako. Oh, ano namang mali sa ginawa ko? Inakot ko lang naman yung tao eh. Saka, totoo yung sinabi ko, lolokohin ka lang nun, Rachel. Mukha lang matino yun, pero sa totoo lang may tinatagong kulo yun sa loob. Hmm, ano bang akala mo? Kagaya mo si Anthony, wala ka sakaling kinga ng tao. Kaya pwede ba, Ralph? Manahimik ka na lang sa isang tabi. Sa susunod na suntukin mo pa yung tao, ako mismo manununtok sa'yo. Eh, siya yung nauna eh. Gumanti lang ako. Eh, ano, hindi ko pagtatanggol sarili ko? Saka maniwala ka sa akin, Rachel. Lolokohin ka lang niya. <laughs> hindi ko nga alam kung banos pinili mo yun kaysa sa akin eh. He's better than you. At sana mamayang gabi, tingnan mo yung sarili mo sa salamin para makita mo kung bakit hindi ikaw yung pinili ko. And one more thing ha, pwede ba mag-move on ka na? Kasi kahit anong pagbabanta o pag-aalala ang gawin mo para sa akin, hindi kita magugustuhan. Gets? So please lang, tigilan mo na ako. Hindi mo dapat ginawa yun. Sa pagitan naman yun ni Ralph eh, kaya dapat hindi mo na siya kinausap. Ayos lang naman yun. Sa lahat ng pwedeng makiusap sa kanya na tumigil siya, dun sa kahibangan niya, sa akin lang siya pwedeng makinig. And besides, mali naman yung ginawa niya sa'yo eh. Wala siya dapat pakialam sa akin o kahit sa'yo. Baka kasi nagmamalasakit lang sa'yo yung tao. Sa parting yun, naiintindihan ko siya. Pwede naman niyang sabihin sa'yo nang walang halong angas, na walang pagbabanta at higit sa lahat, nang walang halong pananakit. Hayaan mo na si Ralph. Kilala mo naman ang taong yun. Sadyang maangas lang talaga siya. <laughs> Hindi ko talaga maintindihan yung sarili ko kung bakit ko pinayagang manligaw yun sa akin eh. Si Judy kasi. Ilang beses akong sinabihan na pagbigyan ko raw si Ralph kaya ayan, pinagbigyan ko nga. O tignan mo naman yung ginawa, di ba? Hindi na lang manahimik sa isang tabi. <sighs> Pasensya ka na ha. Alam ko naman na hindi ka sanay sa mga gantong gulo. Ayos lang. Parte to ng panliligaw. Hindi lang naman akong ayaw kang masaktan. Pati rin naman si Ralph. Saka, kung ako nasa kalagayan ni Ralph, kakusapin ko rin talaga siya. Wala nga lang halong angas kasi syempre ayoko magalit ka sa akin eh. See? Buti ka pa. Bitter lang talaga yung taong yun. Hindi marunong makatanggap ng pagkatalo. Basta iwasan mo na rin siya ha. At kapag ginawa niya ulit sa'yo yan, sabihin mo lang sa akin. <laughs> Para namang ginawa mo akong bata na kailangan magsumbong kapag may umaaway eh. <laughs> Anthony, seryoso ako. Ayokong hinahayaan mo si Ralph na pagsabihan ka ng kung ano-ano. Alam ko masyado kang mabait, pero wag mo naman payagan yung kumag na yon na i-overpower ka. Magsabi ka sa akin ha. <laughs> Masusunod po, mahal na prinsesa. Sira, ayaw lang kitang mapahamak ng dahil sa akin. Kaya kung ano man yung problema mo, magsabi ka lang ha. Akong bahala sa'yo. Popoy at Hasmin, habang mas pinagbubutihan ni Ralph ang pagiging bitter niya dahil sa pagkakabasid ko sa kanya, mas lalo niyang pinapatunayan sa akin na tama lang na hindi siyang pinili ko. Sa tuwing ang nakikita ko siya, napapatanong ako, ganun matalaga ang mga manliligaw? Hindi lang sinagot, nabasted lang, naging sobrang bitter na hindi pa pwedeng tanggapin na lang ang katotohanan na hindi lahat ng gugustuhin nila ay hindi sa kanila. Pero naisip ko, kahit na maglupas si Raph, kahit mambugbog pa siya ng iba, hinding-hindi na magbabago ang isip ko na si Anthony na nga ang pipiliin ko. Hashtag Dear MOR Joke Dear MOR Popoy at Hasmin, nagpatuloy ang ligawan namin ni Anthony. Mas lalo siya naging sweet at mas lalo ko naramdaman na seryoso talaga siya sa akin. Kaya naman nag, napagdesisyonan ko na sa birthday ni Anthony ay doon ko na siya sasagutin. Ito kasi ang naisip kong regalo para sa kanya. Kaya lang, may isang pangyayari na tuluyang nagpabago ng lahat. Ay, salamat. Wala pa si Sir. Akala ko late na ako. Uy, anong meron? Bakit halos lahat sila nakatingin sa akin? Ako yata yung pinagbubulungan ng mga to eh. Maayos naman yung damit ko. Pinag-uusapan ng mga to. Rachel. O, Judy. Himala at hindi ka late ngayon, ha? Ah. Talagang inagahan ko kasi may sasabihin ako sa'yo. Sobrang importante. Tungkol to sa'yo. Ha? Tungkol sa akin? Ano yun? Related ba to kung bakit halos lahat ng kaklase natin ngayon nakatingin sa akin habang nagbubulungan? Mm, siguro. Oo. Okay. So, ano yung tungkol sa akin na dapat kong malaman? Uh, ano eh, uh, sure kang hindi mo pa talaga alam. Feeling ko, ikaw na lang ang hindi pa nakakapansin eh. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na kaya sa akin. Mas lalo akong kinakabahan sa'yo eh. <sighs> Una sa lahat, huwag ka agad magre-react ha. Ah. I mean, kumalma ka muna kasi hindi ko pa alam kung saan o kanino nanggaling yun. Hindi pa tayo sigurado kaya pinapakiusapan kitang kumalma muna, okay? Kasi for sure, kapag narinig mo to, hindi mo to magugustuhan eh. Ano nga, Judy? Ano ba? Sabihin mo na nga. Ang dami-dami mo pang pasakali. Eh. Diretsuhin mo na nga ako. Ganito kasi yun. Mm, actually, ikaw kasi yung usap-usapan kayo sa buong school. Ha? Anong usap-usapan? Sinabi lang to sa akin ni Marian ha. Sabihin ko raw sa'yo na may balita raw na Easy to get ka. Yung kahit maliligaw mo pa lang, nagpapahalik ka na raw agad. Tsaka, ano, yung nagpapagalaw ka raw sa hindi mo boyfriend. May sinabi pa nga na mukha ka lang raw inosente pero yung totoo, may, may pagka-wild ka rin naman daw. Pabebe kumbaga pero ayun nga, easy to get naman. Ano? Teka, teka. Yan ba yung dahilan kung bakit pinagtitinginan ako kanina habang naglalakad ako? Pinagbubulungan ako dito sa classroom, ha? So tama nga. Ako pa yung hindi nakakaalam. Paano nalaman niya ni Marian? May nakapagsabi rin daw sa kanya. Tapos, kinausap niya ako kanina sa library para ipaalam sa sa'yo yung chismis. <laughs> Kaya hindi rin namin alam kung kanino nanggaling yun. Kilala ko kung sino may kapal ng mukhang i-chismis ako. Sino? Sino pa? E di yung buwisit na Ralph na yon, ha? Buwisit talaga siya. Oh, saan ka pupunta? Bakit ka nagliligpit ng gamit? May gusto lang akong patikimin ng sampal ko. Sandali lang ha. Diba sabi ko kumalma ka lang? Hindi ka naman sigurado kung si Ralph ba yung nagsabi noon. Wala kang pruweba. Hindi ko na kailangan ng pruweba para malaman na siya talaga yung nagchismis sa akin. Siya lang naman ang may kaing gumawa noon. Palibhasa kasi hindi matanggap yung talo. Kaya ayan, ha! Humanda talaga siya sa akin ngayon! Uy, Rachel, sandali lang! Uy! Ralph! Hoy, Ralph! Uy, Rachel, ano meron? Ba't... Ah, ang kapal ng mukha mong sabihin ng mga bagay na yon tungkol sa akin! Lalaki ka ba, ha? Bakit ang hilig mong gumawa ng kwento? Uy, anong pinagsasasabi mo, ha? Anong kwento? Hanep, ha? Ang galing mo ring umarte, no? Kung i-chismis mo ako sa buong campus, parang kilalang kilala mo na ako. Tapos ngayong nasa harapan mo na ako, aarte ka na parang wala kang alam? Bawiin mo lahat ng sinabi mo sa ibang tao! Alam mo ba nang dahil sa'yo, wala na akong mukhang ihaharap? Pinagbubulungan na nila ako! Pwedeng-pwede kitang isumbong sa guidance at ipa-expel. Rachel, hindi ako nagkalat nun. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Ano, porkit ganito ako, loko-loko, si Raulo? Ako na agad yung pagbibintangan yung naninira sa'yo sa buong school. Rachel, alam mo, hindi ko kayang gawin yun. Exactly! Itong tatandaan mo, Ralph, ha? Kapag hindi mo to inayos, sisiguraduhin kong hindi ka makakagraduate. Popoy Hasmin, magkahalong galit at pagkapahiya. Ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Alam niyo ba yung feeling na parang gusto kong sunugin ang buhay si Ralph sa sobrang galit ko? Halos apat na taon ko kasing inalagaan ang pangalan ko sa school na yon. Tapos sisirain lang niya. Ginawa ko lahat para lang hindi ako mapagchismisan at hindi magkaroon ng bad record. Tapos ngayon, kahit sana ako magpunta ay pinagtitingginan ako. Sino ang di sasabog sa galit kapag ganun na nangyari? Kaya lang Popoy at Hasmin may isa pang pangyayari na sobra kong kinagulat. Nalaman ko kasi sa best friend kong si Judy ang totoong nangyari tungkol sa issue na kinasangkutan ko. Hindi lang talaga ako makapaniwala na magagawa niya yung bagay na yun. hayaan mo na. Ang mahalaga, alam mo na yung totoo. Kaya nga eh. Buti na lang may umamin sa akin kung sino yung pinagmulan ng lahat. Sige na, Tatawagan na lang kita ulit mamaya. May kumakatok lang sa pinto. Okay, bye. Bye. Sandali lang. Anthony, anong ginagawa mo dito? Pwede ba kitang makausap? Busy ako. Sa ibang araw na lang. Please, kahit sandali lang. Hayaan mo lang ako magpaliwanag. Hmm, paliwanag baka mo? Sige, ipaliwanag mo sa akin ngayon kung bakit mo ginawa yun. Kung bakit mo pinagsabi sa iba na nakahalikan mo na ako, na nagpapagalaw ako kahit hindi ko naman boyfriend. Naisitugat ako. Sige nga, ipaliwanag mo. Alam kong mali ang ginawa ko, pero kasi nagbibiro lang naman ako noon eh. eh. Hindi ko naman inakala na sesirusuhin ako ng mga kaibigan ko at sasabihin nila sa iba. So ang ibig sabihin, kapag hindi mo ako kaharap, kung ano-anong joke ang sinasabi mo sa kanila tungkol sa akin. Kung ganun din naman pala, ano bang tingin mo sa akin? Nililigawan mo o isang malaking biro lang? Mahal kita. Mahal! Seryoso ka, Anthony? Ha? Ako? Ako mahal mo? Nakakatakot ka naman palang magmahal. Nililigawan mo palang ako. Pero ganyan na yung ginagawa mo sa akin. Ganyan na yung sinasabi mo tungkol sa akin. How much more kaya kapag naging tayo na? Ha? Ano? Isa ka rin sa mga lalaki maging kiss and tell? Hindi, hindi Rachel. Rachel, look, I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko in-expect na lalaki ng ganito yung simpleng biro na yun. Biro man o hindi, nasaktan pa rin ako. Alam mo kung bakit? Kasi nanggaling yun sa isang taong pinagkakatiwalaan ko eh. Sa isang taong hindi ko inakala na magagawa akong pagsalitaan ng kung ano-ano kapag hindi ako nakaharap. Anong gusto mong gawin ko kahit ano? Sabihin mo lang para makabawi ako sa'yo. Gusto mong, gusto mo bang mag-public apology ako? Kausapin ko isa-isa yung mga tao sa school para, para sabihin na hindi yung totoo. Gagawin ko kahit na ano, patawarin mo lang ako. Hindi na kailangan. Nangyari na eh. Ano pa bang mag-aagawa ko? Nasira na yung tingin ng mga tao sa akin. Biro man yun o hindi. Hindi, hindi, hindi. Gagawa ko ng paraan para maayos to. Gusto kong patawarin mo na ako. Pwes ako, ayokong patawarin ka. Nang dahil sa'yo, Napagbintang ko nang wala sa oras si Ralph dahil akala ko siya ang may gawa nun. Kasi naisip ko, hindi mo magagawa yun. Mabait ka eh. Mataas ang respeto mo sa akin. Pero hindi ko alam na joke lang din pala yun. Rachel, please. Rachel naman oh. Patawarin mo na ako. Promise, babawi ako. Hindi, hindi ko na to uulitin. Promise, Rachel. Talagang hindi mo na to uulitin. Dahil gusto ko, layon mo na ako. Tigilan mo na ako. Papa, it has me. Mas lalong naging halo-halo ang naramdaman ko nang malaman kong si Anthony pa lang nagkalat ng issue na yon. Disappointed, galit at hiya ang naramdaman ko. Pero mas malaki ang disappointment dahil pinagkatiwalaan ko si Anthony. Sasagutin ko na nga sana siya sa birthday niya, kaso ganun naman ang nangyari. Hindi ko in-expect na may ganun siyang side. Popoy at Hasmin halos ilang araw ko akong matamlay noon. Ilang beses din akong inapproach ni Anthony pero hindi ko talaga siya pinapansin. Ni hindi ko man lang siya tinitignan dahil baka kung ano lang magawa ko sa kanya. Hanggang sa nabalitaan ko ngang na-ospital raw si Ralph dahil nagkasakit. At doon ko nga lang ulit siya naalala. Malaki ang kasalanan ko sa kanya dahil napagbintangan ko siya nang wala sa oras. Uy, thank you sa pagdalaw ah. <laughs> May prutas ka pa. Huwag kang magalala, ubusin ko lahat yan. <laughs> Dapat lang no, para naman gumaling ka na. Ang sabi sa akin ng mga kapatid mo, ang taas daw ng lagnat mo kagabi kaya dinala ka nila dito sa ospital. Nagulat pa nga ako nung malaman ko na may sakit ka eh. Tinatamaan ka pala ng virus. <laughs> Ako sa'yo. Pero salamat ha. Ah. Wala yun. Saka, kaya rin naman kita dinalaw dito sa ospital dahil gusto ko mag-sorry sa'yo. Pero bago yun, bakit may pasaka sa kaliwang mata? Anong nangyari dyan? Ah, to? Wala to. Sino na namang nakaaway mo? Eh, si Anthony. Si Anthony? Bakit? Ano bang nangyari? Eh, nalaman ko kasi na si Anthony raw nagsabi ng mga hindi magagandang bagay tungkol sa'yo. Kaya sa init ng ulo ko, yun, sinugod ko siya. Eh, dapat nga kakausapin ko lang. Kaso, nakita ko yung pagmumukha niya, hindi ko na napigilan yung sarili ko eh. Ayun, Pasunto ko siya. Tapos syempre, gumanti yung kumag na yun, kaya yun, doon nagsimula. Dapat hindi mo na lang siya kinausap. <laughs> sa tingin mo mapipigilan ko yun? Unang-una sinaktan ka niya. Siniraan ka niya sa ibang tao. Pangalawa, <sighs> napagbintangan mo ko dahil sa kanya. Eh, may dahilan talaga ako para sugurin siya. Well, tungkol dun sa pangalawa, gusto ko talaga mag-sorry sa'yo, Ralph, ha? Kasi napagbintangan kita. Nasampal pa kita ng malakas. Akala, Akala mo kasi... kasi kaya kong gawin yun sa'yo. Ganun ba? Alam mo, Rachel, kahit ganito ako, loko-loko, basagulero, pasaway, pero kahit kailan, kahit magtanong ka pa sa mga tao nakakilala sa akin, ni isang beses hindi ako ng bastos ng babae. Oo, babaero ko, aminado naman ako dun eh. Pero hindi ko sila nagawang pagsalitaan ng kung ano-ano sa ibang tao. Hindi ako ganun tao, no? Yun na nga eh hindi ko kasi talaga inisip na magagawa yun ni Anthony sa akin. Kilala mo naman yun, di ba? Matinong tao, mabait, gentleman. Kaya talagang hindi ko iisipin na siya yung may gawa nun. Alam ko. Kaya nga, mas pinili mo siya kaysa sa akin, di ba? Kasi iniisip mo na ihilahin kanya pataas, na magiging good influence siya sa'yo, na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan kapag siya yung pinili mo. Pero nagkamali ako. Buti nga hindi ko pa siya sinasagot eh at least naging madali sa akin para sabihin sa kanyang tantanan ako. Dahil kung sinagot ko siya, ang maalas ko naman, di ba? First boyfriend ko, palpak. Eh, minahal mo ba siya? Mm, hindi pa masyado. Nagkakagusto pa lang. Kasi sa tingin ko, ideal boyfriend siya eh. Tapos yun pala, ganun yung gagawin niya sa akin. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Kasi ako, kahit nakarinig na ako ng hindi magaganda sa'yo, kahit pinapaiwas mo ko, kahit binasted mo ko, o kahit nung pinagbibintangan mo ko sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa, hindi pa rin nagbago yung nararamdaman ko para sa'yo. Mahal pa rin kita. Hindi kita magagawang saktan. Yung mga taong mananakit lang sa'yo, sasaktan ko. Pero ikaw, hindi ko gagawin sa'yo yun. Alam mo, nahihiya ako sa'yo eh. Kasi napaka-judgmental ko pagdating sa'yo. Pero dahil sa nangyari, na-realize ko na hindi porket loko-loko na, palaging kalokohan ang ginagawa. Kaya, sorry talaga, Ralpha. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo, promise. <laughs> o sige, sabi mo yan, ha? <laughs> At ako naman, mas papatunayan ko sa'yo na ako yung tipo ng lalaking loko-loko pero marunong magmahal ng totoo. Na malaking respeto para sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Makakasiguro ka sa akin na hinding-hindi ko gagawin sa'yo kung ano man ang naranasan mo kay Anthony. <laughs> Ako magtatanggol sa'yo sa lahat ng taong gusto kong saktan. Popoy at Hasmin, Simula noon ay naging magkaibigan kami ni Ralph at naging malapit sa isa't isa. Very vocal siya sa nararamdaman niya sa akin na hanggang sa mga oras na yun ay mahal pa rin niya ako. Pero parehas kaming nagdesisyon na aral muna bago ang lahat. Kumbaga nasa getting to know each other muna kami para naman kung sakaling magdesisyon kami na gawing next level na ang lahat, at least kilala na namin ang isa't isa. Ang mahalaga, ay parehas naming o parehas kaming masaya. Though may mga differences pa rin kaming dalawa, ay okay lang dahil nagagawa naman ng paraan na magkasundo kami ni Ralph. Dito ko na nga po tatapusin ang liham kong ito. Thank you for reading my letter, Popoy at Hasmin. May God bless you always and of course, more more power sa Dear MOR. Yours truly, Rachel. Hashtag Dear MOR Joke ang gandang babae tapos ang liit pa, oh. Ibang klase. 147, mga kapamilya, ha? At yan na nga po ang pagtatapos ng... Uh, yan kasi, yan na nga sinasabi sa inyo mga kababaihan kayo. oh, yan ang hirap sa inyo. Ayan yung mga sabi sa mga mapag-judge masyado. Oo, masyado kayong uh, judgmental. Masyado nyo naman ini-stereotype kasi yung mga hmm. lalaking Di nag-aaral, yung mga lalaking bulakbol, yung mga lalaking pasaway. Mm. Minsan yung mga ganyang lalaki, yung pang mga matitino at magagalang pa sa mga babae. At, at sa gusto ko yan. Ha? Uh, sila, uh, sila kasi yung mga vocal lang sa kanilang mga nararamdaman. Actually. Si, hindi naman ibig sabihin na yung mga tahimik, sila yung mga uh, puro kasinungalingan, <laughs> puro uh, ano, yung mga nasa loob ang kulo, may mga uh, ganyan eh, sinasabi hindi nasa loob. Hindi porke tahimik ka, ikaw yung seryoso. Hindi naman, hindi naman. Hindi naman sa ganun. Meron din yung mga tahimik kasi nga uh, ginagamot pa yung bad breath. Ganyan. <laughs> oh. Yung halitosis. Yung halitosis nila. Ayan, hindi pa gumagaling. So, yung... pag may halitosis, hindi pwede magsalita? Oh, syempre. Talagang makasipar lang. Tahimik ka na lang. Pero ka magsalita sa ilong? Ha? Sa ilong, sign language? Pag kailangan lang. Sa bagay. Pag kailangan. kailangan may mask. <laughs> Sharing keme. Oh, sabay inom ah. kailangan. Ayun ah, na nga. Okay. Pero yun nga, huwag tayo maging judgmental. Ayun na, this is a perfect ano uh, story na yun nga, masyadong napiprejudge yung mga tao nga nakatulad ni Ralph. Nakaramihan maraming ganyan na ah, sa mga college, mga high school students Diba? And even nga, mga ganitong edad natin, merong iba mga ang hangin-hangin, may mga, sabi nga yung mga Hokage moves, <laughs> yung mga galawang ninja, ganyan. Minsan, ito yung mga nakaka-turn off eh. Pero minsan, mga kapamilya, alam mo, itong mga taong to, ito talaga yung mga totoong magmahal. Mm-hmm. Ito talaga yung mga seryoso. At yung mga hindi totoo, totoo yung mga hindi mm-hmm. nag- nambabastos ng mga babae. Whereas yung iba na, kala mo dise-disente, seryoso Sila pala pero yung mga sila, itinatago. Correct, sila pa yung mga bastos talaga sa mga babae. Mm-hmm. Kaya ako sabi ko nga, um, nagdaan na ako sa mga good boy eh. Pero ah? nga, nga eh. So ngayon try ko naman yung bad boy. Eh, Talaga ba? ba- bad boy, di bad May May nagkamaling mga bad boy sa'yo. Ah, mga good boy sa'yo. Meron naman. Mga tatatlo sila. Good boy lahat yun. At yung mga good Kasi boy na yun, per... hindi pa lahat boy, di ba? Ah, isa doon, hindi, masya- <laughs> hindi masyadong boy. Pero yun nga, sabi ko yung napansin ko nga sa akin, eh, parang lahat ng mga nag ex ko, ah, ang mm. babait, mm. seryoso, gaya mga tahimik, yun yun yung common denominator tahimik, di ba? Mm-hmm. Wala pa yung loud talaga. Kasing okay. loud ko. So, ma- try ko nga yan minsan. Yeah. Pero uh, alam nyo, nagkakaiba-iba talaga ang uh, mga tao. No? Lalo na nga sa aming mga kalalakihan. So, it doesn't mean na ang maingay ay puro ingay lang 'di ba? Diba? Ang uh, tahimik ay uh, makakapag-offer sa iyo ng uh, peaceful din na environment. Hindi rin mm-hmm. dahil minsan kasi sabi kasi sa mga kasabihan kasi kung isa-isay natin, silent water runs, runs deep. deep. Yan uh, malalim ang uh, silent water. Op, op, pero hindi naman kayo kasi, mga maingay, parang lata lang, maingay pero walang laman, uh, ma- 'di ba? Maingay kasi nga maano lang, mababaw. Mm-hmm. Yung ganyan. Uh, meron yung uh, tahimik ay, ay, kasi, meron yung mga tahimik kasmin kasi walang alam. Yun na nga. Meron naman naman yung sa katotohanan ng buhay, merong ganun eh. Correct. Na hindi nila nagsasalita kasi nga walang alam. Tama. So hindi uh, uh, you don't judge a person nang dahil lang sa mga kasabihan o nang dahil lang sa mga obserbasyon uh, ng ibang tao mm-hmm. sa kanya. At, At ma- uh, ikaw mismo ang mag-observe sa kanya, ikaw mismo ang kumilatis sa kanya, hindi kung uh, papaano lang siya nakilala. Correct. Kaya alam niyo mga kapamilya, diyan kasi pumapasok yung importansya na yan nga, yung courtship mm. yung yung significance ng courtship kasi diyan mo makikilala talaga yung isang tao. 'Di ba? Diyan mo talaga makikilala kung uh, paano niya minamanage ang mga bagay-bagay, kung paano kanya i-handle bilang ikaw, at paano siya mag-react sa mga sitwasyon, sa mga mm. bagay-bagay. Mm. Kaya nga sabi ko, ang payo ko sa mga kabataan ngayon, and not even sa mga kabataan, sa lahat ng mga kalalakihan, mga kababaihan na gustong magrelasyon, alam niyo wag yung i-skip yung anong yan. Yung ligawan Yung face portion. na yan. Yung ligawan portion, yung courtship portion na yan. Kasi at the end of it, alam niyo, babalikan niyo pa rin yan eh. Sabihin niyo na, sana, sayang, sana mas kinilala ko pala. Yes. If, if a, if a uh, relationship fails in the end, yan, masasabi nyo na sana pala I took time na kilalanin pa tong taong mm. to. Hmm. I should have known him better. Yan. At uh, paano nyo mas uh, malalaman yan ng uh, maigi para sa mga yuppies natin, sa mga young professionals? Mm-hmm. O kita nyo yung mga loko-lokong uh, kaklase nyo nung uh, elementary, nung high school, o nung college. Mm-hmm. Kung sakali mga nagtatrabaho na ako, uh, na kayo ngayon. Uh, kasi ako meron ako mga kaklase, Yasmin, ha? Mm. Uh, kung sino pa yung mga paano-ano lang, uh, pa easy-easy lang sa pag-aaral noon. Yung nga, nababalitaan Ayun, mo, ano, nagkakating classes. Asinsado. Oo, sila, uh, alam mo yung mas asensado pa sa'yo. Mm-hmm. Yun yung uh, nasa pangalawang bahay na ngayon. Samantalang ikaw, wala pang bahay na naipapatayo. Mm-hmm. Ni isang poste, wala Kumbaga, pa. may bahay ka pero sa larong piko pa lang. Yan, yung mga, eh, yung mga ganyan. <laughs> May bahay ako. Ka lang. May bahay ako, dalawa na sa tong its oh, pa oh, lang. Diba <laughs> yung mga ganyan. mga gaya eksena, di ba? Oh, pero sila, na mga paloko-loko lang noon, sila na yung ano, at maloko pa rin naman mm-hmm. ngayon. Hindi naman sila mga nag magbago. 'Di ba? You, uh, you you just don't uh, judge a person kung uh, sa ano lang, yung uh, ganun lang na pagkakilala dahil lang sa maloko sila ay hindi sila dapat Correct. seryosohin. Ikaw may mga ka-classmate kang ganyan, ano, yung mga mm-hmm, umasensyo mga na dating loko-loko. Ako may mga At klas- meron din naman yung mga oh. matitino, yung uh, Pero mga maga, achiever, mga ed- mga ano yung academic, uh, academically mga, excellent nga eh. Oo. eh. Mga tumatop one, ang, ang mga mm. na, lagi na sa top three. Pero ang ending. Pero alam mo sila yung mga maaga na... na bu- jumbo. Oo, at hindi, and, eh, hindi lang rin naman yon maaga na hindi pa nagtuloy sa pag-aaral, mga nasira pa yung uh, buhay. Yung iba nakakulong na, <laughs> ganyan. Ay, hindi naman. Charing. Hindi Ikaw naman. may mga classmate kang ganyan, mga mm. asinsado na. Ako may mga classmate. Classmate lang talaga. Oo. Charing. Wala lang. May mga classmate lang talaga. Wala akong pakialam sa kanila kung nasaan sila ngayon. Basta pakialam ko yung sarili ko lang. Charing, Kevin. Pero eto na nga, basahin na nga natin ang mga camper duo. Sabi ni Morris Apostol, Totoo pala ang kasabihan na the more you hate, the more you love. Kaya huwag kayo masyadong judgmental at mapangdikta dahil hindi nyo alam kung ano at sino talaga yung nagmamahal sa iyo ng totoo. Yeah. And one more thing ha, ah, dito sa sulat ni Rachel, ang gusto ko sa sinabi niya dito, mm. parehas nilang ah, na pagkasunduan ni uh, Ralph Naaral na muna. Mag-aral muna. Totoo Ayan. yan. Kapag oh. ka kayo nasa school, mag-aral muna kayo. Correct. As much as possible. Ako yan nga sinasabi ko, lalo na sa mga kapatid Hindi as ko. much as possible. Kapag ka nasa school ka, mag-aral ka. Ang uh, atupagin mo na as much as possible ay eh, yung love life. Uh, uh, ang, uh, ah, di ba nga? <laughs> Nadulas? Sorry. Wow. As much ang... as possible possible na maisisingit eh yung love life. Pero, well, yun lang. Well, uh, ideally, Pero pagka talaga nasa school, mag-aaral. Realistically speaking, eh, hindi talaga kasi natin mapipigil ang mga kabataan natin mm. sa ganyang mga eksena sa buhay, di ba? Pero yun nga, make your studies your priority. Yan lagi, ano. Yan At dapat. tama, yung love life na yan, gawin nyo lang yan inspiration. Huwag nyo masyadong damdamin, Oo. huwag nyo masyadong dibdibin, di ba? At uh, pahasaan ba, alam nyo pag gumraduate kayo, sabi ko nga, when you go out of the real world, dyan kayo makakakita ng mga taong mas worthy, mm. mas deserving, mas mas quality. Na, diba? Uh, naisingit lang naman, maisingit lang namin ni Yasmin. Mm. Kanina sabi ko kay Yasmin, dati no Yasmin, wala pa tayong mga only text, only calls. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya limit very limited lang yung mga text-text, mga mm-hmm. tawag-tawag sa mga girlfriend, boyfriend namin. Pagsusunduin lang kung saan lang yung meeting place, tsaka limitado lang pag hawak mo sa cellphone noon. Mm-hmm. Kahit nung uh, college tayo, 'di ba? Kaya mas more time pa rin na ma-manage mo yung uh, time sa pag-aaral. Ayan, kaya sabi ko, kumusta na kaya yung mga millennials ngayon? Mga naka-unli text, naka-unli calls, naka-unli wifi pa. Ayun, hanggang sa cellphone, nagde date pa rin sila. Di ba? <laughs> Magkaharap na sila, nagte-text pa sila sa isa't isa para mga mukhang tanga. <laughs> Crisiel Collar. Yee! I like Kuya Rap, loko-loko man sa paningin may respeto pa din. Ah, ah, maginoo pero ah, medyo bastos. Yung ah, mga ganyan, mga ganyan? Abelardo Bravo, hashtag Dear MOR joke. Akala mo ate mabait ano? Yung pala nasa lobang ah, kulo. Eh, meron akong mga kilala mga kababaihan. Kahit na hmm. mahinhin, ang gusto nila ay medyo bad boy daw. Yung mga ganun. Oh, ako, ay, Ikaw ba yon? Ikaw ba yung isa sa mga kilala ko ngayon? Yung Medyo bad boy yung ah, gusto na dating okay sa na yung bad boy. yung gusto ko yung bad breath nga, di ba? <laughs> Pero ako hindi. Mas gusto ko talaga yung ngayon ha. Ah, mas gusto ko yung bad boy. Mm, ayaw nila yung medyo, ah, kung ah, ano inyo ha. Ayoko ah, yung sobrang prim and proper. gusto Ako, Robin lang Padilla kesa kay ah, sino bang ah, pwede nating ah, good boy. Si sino to? Robin Padilla kesa kay... Itabi mo ah, kay ah, Sir Chief. Ganyan. Oh, ayan, Richard Yap, Oh, di ba? Richard Yap. Mm. Ah, mas Ako din, mas gusto ko yung bad boy Robin kasi- Padilla, eh. Wala kasi siguro, depende kasi sa personality din ng babae mm. yan, di ba? Mm-hmm. Kasi ako, di ba nga, dominante, boss. Kaya yung mas gusto ko yung bad boy. Oo. Ganyan, yung tipong masasapak ako. Ganyan. Ay, Chere! naman. Masasapak ako, ako talaga. talaga. Gusto, ako, kahit hindi mo makarelasyon, masasapak ah, eh. ito. Ah, subukan mo. Magbabounce din naman sa'yo yan. <laughs> Sabi naman ni Crystal Agustin, Hi DJ Popoy and Baby Girl, as mean kawawa naman si Ate Rachel kasi kung sino pa pinagkatiwalaan mo, siya pa ang gagawa ng ikakasira mo. Buti pa si Kuya Ralph kahit ganun ang ugali niya, may respeto siya sa'yo, hindi mo akalain mm-hmm. na kung sino pa yung matino, siya pa yung may tinatagong hindi magandang ugali. Ayan, Jenny Monteverde, grabe, ang sama naman pala niyan si Kuya Anthony. Tama nga si Kuya Ralph, mabait nga pero nasa loob lang naman pala ang kulo niyan. Pero ate, dun ka din pala babagsak kay Kuya Ralph, no? Kay ate, wag kang judgmental, okay? Ayan, kaya naman maraming maraming salamat po sa napakarami yung mga komento sa ating uh, kwento ngayon, ha? Hashtag Dear MOR Joke syempre, thank you, thank you din sa mga gumanap sa ating uh, ah, storya. Ang gumanap na Rachel, si Jamie Rubio. Ang gumanap na Ralph, si Dan Capuchon. Ang gumanap naman na Anthony De Vosilios. Ang gumanap na Judy, si Eunice Dalisay. At syempre, ang uh, editor for today, si Joko Loco. At ang ating writer, walang iba kundi si Arlene Limshako. Opo si DJP, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si